ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amafaranga arenga miliyaridi cumi na zitatu niyakenewe kugira ngo haveho ubusumbasumbane mu bijanye n'impambi ihabwa abakukurutse mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano muri ano makuru murumva icyo umuvugizi wa leta akaba n'umunyamabanga abivuga ko irasaba kuronswa aho barima babeho nk'abandi n'imiryango ibiri y'abatwa igizwe n'abantu cumi na babiri bamaze iminsi basabye indaro ni muri komine rutovu intara ya bururi muri ano makuru murumva urumva ico abajejwe intwaro babivuga ko ni kuruno w'Imana nyene aho hategekanijwe urukino rwa nyuma kuhiganwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika murano makuru turabwira ibihugu bikina ndetse tukamenyesha ko radio isanganiro ibatangariza ubwo rukino kibiriraho ni gihe cy'isaha zitatu zijora amakuru sayo gusa tubafitiye n'ayandi idoni idoni ni mukanya mu binga bw'ivyuma ni Kadogo jehome Hakizimana nije ndi kuri mikro sangwe ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ikaze mwidonido ryano makuru imiliyaridi zirenga 13 ni miliyoni amajana 7 niyo mafaranga akenewe kugira ngo haveho ubusumbasumbane mu bijanye n'impambi habwa abakukurutse mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano biri mu gwandiko bushikiranganje mu byo bujejwe harimo imibano mu nama nshikiranganje yo kuwa gatatu winondwi iri kwirarangira Prosper naho gwamiye umunyabanga mukuru wa leta havuga ko ubwo busumbasumbane buri hagati y'abahoze mu gisirikare no mu mihari igwana barakurikira Prosper ntagwamiye umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo ishingwa ry'igisirikare cy'igihugu be n'igipolisi cy'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane havanzwe igisirikare n'igipolisi bya leta be n'abari mu migambwe n'imihari ya Gwana bataziganirizwa mu ishyirahamwe inesesi byatumye haba ingaruka ku bugene baronka impamba ironswa abakukurutse bivanye n'umwe wese iyo yajya ava mu ntumbero yo gukuraho ubwo busumbasumbane harashyizweho imigwi kugira ngo iharure muri ibyo biharuro hakaba hafatirwa ku ipete abari mu gisirikare ca leta baba bafise bivanye n'umwe wese umugwi y'abarimwo aha twovuga intwazangabo ibisongerezi hamwe n'abasirikare bato bato ayo mahera yaharuwe gushika ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na kane kuko niho batangura kuziganirizwa muri inesesi ku bavuye mu muhari fnl batanga kuziganirizwa ku igenekerezo rya mbere nzero umwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda kuko niho binjiye mu nzego zijejwe kwivuna abansi n'umutekano ibiharuro byakozwe byerekanye ko amahera akenewe angana na miliyaridi cumi na zitatu imiliyoni amajana ndwi na mirongo itandatu na zine n'ibihumbi amajana munani na mirongo ibiri n'amajana ane n'abiri amafaranga y'amarundi inama shikiranganje imaze guca hirya no hino urwo rwandiko yashinze ibi bikurikira guharura neza ayo mahera hanyuma intambwe zikurikira zibandanye kuyariha n'ingoga kugira ngo abategerezwa kuronswa ku bafatwe kumwe tukibandanya n'ano makuru mu gisata cy'umutekano ibihano biremereye no kwisunga yandi mategeko asangiwe n'ibihugu byo mu karere namwe mu makenga bamwe mu bashinga amateka bashikirije ku bijyanye n'integuro y'ibwirizwa ry'itegeko ryo gukinga no kugwanya ubugizi bwa nabi biciye ku buhingangurukana bumenyi gemejwe n'abashinga amateka ku munsi wa gatanu ni mu gihe amahadabu ategekanijwe kuwuzagirwa n'iryo kosa ava ku miliyoni zibiri gushika ku miliyoni icumi ni nkuru tubaza Jean Marie Mayonga bamwe mu amateka berekanye amakenga ku bihano biri muri iyo nteguro y'iryo tegeko aho bifuje ko hobanza kuba inyigisho ku banyagihugu ku bantu novuga yuko tutateye imbere cyane muri iki kiriye gukoresha ubuhinga nka bene ubu byanteye amakenga menshi aribaza mbega burya muri integuro y'ibwirizwa ikintu tubona gifite uburemere bukomeye cyane hashobora kuba akanya kotegekanirizwa abantu kugira ngo abantu bigishwe umuntu ukumbure nimba mesaje canke video mwiyatse yohanwa ukuntu abibonye birakomeye cyane umushikiranganji Gervain Dirakobuca akaba yishuye ko vyiza ari ukubigisha ariko ibwirizwa ryabanje kujaho kwigisha naho dufise ibwirizwa nibyo byo nibyo byo muri vulgarisation y'iri bwirizwa uh, niho uh, dushaka gutangira kwigisha abantu tubereka niyo arenze kuri ico kintu agakora ikitajanye n'iri bwirizwa uko aca hanwa nkatarankiriza cane banyakuba bashinga amateka ibi bihano twasize ngaha ntibizofata benshi abarundi kuko uno munsi abo twirirwa twumva bakubise kudare banki bakatwara desa miliyo sase nk'andi miliyo senezopare burunde umushingamateka rwa sagato we yifuje kumenya ko integuro y'iryo bwirizwa yoba yaje hisunzwe andi mategeko ahurizwa ko n'ibihugu byo mu karere k'ubuseruko uburundi turi muri kominote dorafrique de l'est kandi amatedo telekominikasiyo hariho protokole yabaye adopte kandi iriko iraja mu ngiro mu bihugu bimwe bimwe iyo bita one area network protocol iro ndavye mu bijanye n'iyi criminalite à travers les nkabona umenga sanu concerne cane nagomba no kubaza none ko uburundi turi muri iyo communauté mbega tweho nitwaramuka tugiye twadose iyo protokole twayiko tuyishire mu ngiro nta nanone integuro y'ibwirizwa izuhava igira kuri icyo kibazo umushikiranganje Gervain Dirakobuca yishuye ko babanza kuraba uko amategeko muri ibyo bihugu yifashe bagaheza bakaraba ingene mu gihugu c'u Burundi bimeze bagaca babihinyanyura kwisunga cyane cyane duhera mu karere hama tukaza kwisunga ahandi ndabivuze gutyo kubera tutaronse referanse none rwo twari kwisunga iki turisunga ibihugu biba bisanzwe bisaye amabwirizwa hanyuma natwe tumaze kwisunga y'ibyo bihugu tugaca turaba mu gihugu cyacu nako bimeze hama rero uh, tugaca tureyadabuta iby'ico gihugu turavye na situation mu gihugu iwacu ukuntu imeze inyuma yo kwiga no gutosora uturenge twari muri iyo nteguro y'iryo tegeko iyo nteguro y'iryo bwirizwa yahavuye yemezwa n'abashingamateka ijana ku ijana Jean-Marie Mayonga urakenuye mu gisato c'imibano umuyobozi ajejwe ibikorwa mu ihinguriro Farm Industry rya zari Exim avuga ko amazi micafu asesekera hafi yaha badandaza ivyuma inyuma y'isoko ya Ruvumera atava mu ihinguriro ryabo nkuko bamwe mu badandaza bo muri ako gace ka Ruvumera badandaza ivyuma bari bayivuze ngaho mu buyenzi Frida Turimuci asigura ko ayo mazi ava handi kandi ko nabo abageramiye agasaba kwico kibazo corabwa n'abajejwe n'ababijejwe kugira ngo ayo mazi atega mwibarabara ahabwe inzira tumukurikire hari ibyavuzwe eh, twashaka gukosora ko amazi yonona ibarabara rya hudufar aba ariko ava ngaha mu gasi bimeze kandi nibaza yuko n'abashobora gushika ngaha twobibereka ahubwo natwe bidutera ingorane nyinshi kuko amazi agaruka mu rupangu rwacu akatwononera impome kuko aguma ateze kandi n'amazi muga ntapfa iwacu ugasanga n'abo dukorana abafise amabutike ari hafi ntibibakundira gukora nabone neza ugasanga babuze n'aho basoka ibintu kubera amazi nko mu mwanya w'imvura turimo biratumerera nabi abakiriya barabura iyo baca ariko baraza ni ibintu bitaba byoroshe gukoreramo nico gituma twosaba ababishoboye ko bodufasha kuko hashobora kuba impanuka nyinshi hashobora kuba imiriro isanganiro inama isumba ingiro ku cy'isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine nayo masaha nyene hariya mu ntara ya bururi neza na neza muri komine rutovu aho imiryango ibiri y'abatwa igizwe n'abantu cumi na babiri imaze igihe ihungiye ku mutumba wa gikana gwamabuye muri ya komine ya rutovu ivuye muri komine y'intara ya bururi isaba intwaro ku kubaronsa amatongo yo kurimamwo ngo kubera ko ngo babeho nk'abandi barundi bashikiriza ko wabaye bamwe mu muryango wiwe bamusaba kubiruka batahukana ubu bakavuga ko batabona iyo baca baja Josette Ndayikeza musantiri wa komine Rutovu akavuga ko bamaze kwandikira ababijejwe ngo abo batwa cyo kimwe n'abandi batwa bari basanzwe muri iyo komine baronke aho bakika umusaya habereye mu ntara ya Bururi Jean Pierre Misago bampitongo ndime amaboko ndayafise mbeho nk'abarundi ndeke kwitwirirwa minani imbere naha umwe muri iyo miryango yaba iracumbikirwa n'umunyagihugu ku mutumba gikanagwa amabuye avuga ko vyomubera mubera ivy'akamaro aronkejwe itongo yitirirwa kugira ngo arimiremwo umuryango atekaniwe byinvise ikibazo cy'uko bondonse itongo nkaheza nkarima nk'abandi nkareka kwitwirirwa ryatsi na ry'umutwa nkarimira umuryango kajya maze kwironkera itongo ngo ndima simbe mbisi ngo ndagiye guca ingero nkarima hiwanje nego nkarimira umuryango ukajya kuko ejo mu gitondo bashaka ko abo batwa bimuka ariko ntabone cyane ahandi boca bimukira agasaba ko intwaro yiga ikibazo cyabo josette ndayikeza musitanteri wa komino rutovu avuga ko abo batwa baje biyongera ku bandi batwa bari basanzwe baba muri iyo komine nabo nyene bakeneye amatongo akavuga ko hariko harakogwa rusansuma rwabo bafadikanije n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gufatana mu nda ngo barabe uko bobaho gutanga itongo murabizi ko bitoroshe bisaba prosedire ndende mugabo turiko turabikora nibatse ko bagiye gutunganirizwa vuba mugabo ngaha muri komine rutovu usimbije sabo gusa tubifashanije n'ubushikiranganje bw'ubufatana mu nda turiko turategura intonde rusasuma rwabo turabe abo ushobora gufashwa bubaka ibigega hama basakarigwe naho badatomora neza imyaka bamaze bashyitse muri komine rutovu abo batwa babaye baracumbikirwa n'umunyagihugu ku mutumba wa gikanagwa amabuye bavuga ko bahashitse birukanywe ingendo muri komine komine bururi bahana urubibe na komine rutovu aho naho nyene bakavuga ko bari jean pierre misago mu rutovu Radio Isanganiro. Urakoze Jean Pierre Misago tubandaniriza no makuru mu ntara ya Karusi buramatari wiyo ntara asaba abanyagihugu arongoye kwinjira mu makoperative bose atawuvuyemwo babungabunga ubumwe hagati yabo bashobore kwiteza imbere yabishikirije mu birori vyo kuri uyu wa gatandatu byo guhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi yanagabishije abashaka gukumira abandi kwinjira mu makoperative sangwe ku mitumbi imwe y'iyo ntara ko ayo makoperative ari ay'abanyagihugu bose kandi ariko afashwe mu mugongo n'umutahe wa leta hariya mu ntara ya kahusi twakura Blaise Pascal kararumiye buramatari w'intara ya karusi ati muri iki gihe tugezemwo nta munyagihugu yoba nyamwigendako agahamagarira abanyagihugu arongoye kwinjira bose atanumwe ngo avuyemwo mu makoperative abegereye mu mitumba barushimana kariniya asigura ko mu makoperative ubumwe buheza bukongerekana mu bayahurikiyemwo bakadugiriza hamwe ikivi ibyo bigatuma bashika ku iterambere rirama kandi mu mwanya muto kuri bose ngo bose baraheza bakadugira rimwe mu iterambere ntihagire abasigara inyuma ngo narijya ko abo aribo baheza bagasubiza inyuma intambwe abo bandi baba bageze ko. ibyo buramatari mbarushimana kariniya yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi ku rwego rw'intara umugwa mukuru w'intara arongoye yanashikirije ko akebuye abantu bamwe bamwe amaze kumenya nk'uko abivuga ngo bankira abanyagihugu bamwe bamwe kwinjira mu makoperative sangwe ngo asanzwe ari ku mitumba akamenyesha ko izo koperative sangwe zifashwe mu mugongo n'umutahe wa leta kandi ko ari koperative zagenewe abanyagihugu bose bari ku mitumba ati rero zitandukanye n'ayandi makoperative usanga abantu bamwe bamwe bashinga ngo hanyuma mu kwinjiramwo hakinjirayo uwo bashatse Karusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro tuvi Karusi tubandanirize mu ntara ya Muyinga ingorane zitandukanye zo mu miryango nk'ubukene ukwahukana kw'abavyeyi canke ubupfuvyi nivyo bituma abana benshi bahungi iwabo bakaja kuyerera mu gisagara Muyinga Jean Claude barutwa nayo buramatari w'intara ya Muyinga asaba abavyeyi kwita kwitaha abana naho batoba abamaraso kuko ikibanza cabo kitari mwibaraba Muyinga Pierre Claver barundi ingorane zitandukanye ziri mu ngo nizo zituma abana benshi bahunga imiryango yabo bakajya kuyerera mu gisagara cya muyinga olivier yavuye ikizi muri komine gasorwe kubera ubukene bwo mu muryango wiwe cyo ni kubera nta bari bakenye ntutuca mvuga ati reka niyizira muyinga ukuronka utwo bafungura ngo ntibyari byoroshe akenshi ngo baraburara ndayishimiye ubundi mwana yaje muyinga avuye ikibuburu muri komine n'intara ya kirundo se wiwe amaze kwitaba imana nyina yagiye ku wundi mugabo amusiga wenyine jewe papa yarapfuye mama nawe atayigira ku yundi mugabo nigeze mvuga ati sinosigara muhira jenyine kandi atawundi turi kumwe nayo jean dodiyo irashoboye yavuye igitaramuka mu ntara ya karusi kuko mukase yamufata nabi mama bimaze gutandukana na papa nagiye ngaho ndaba kubera papa yaciye atari uwundi mugore gore nawe aramfata nabi nanjye ndaza nyine nciye nigumira mu rugendo yagiriye yabaye muri komine muyinga ku wa gatatu buramatari jean claude batwanayo yasabye bene abo bakenyezi kugira umutima w'ikigongwe n'abakenyezi rero bamuragira imbabazi kuko data abana benshi bari ngaha mu ibarabara usanga ari kubera ba nyina wabo bitabye imana rero bamukase bakazoca babaryagumba kirazira kuryagumba umwana ntuzi itazovamo urashobora no gusanga mwana urimo uraryagumba akugiriye akamaro gusoma nawe wabyaye mu nda buramatari barutwa nayo akamenyesha ko ata mwana w'ibarabara abaho kuko ryo ritabyara ahamagarira ababyeyi kwitwararika abana babo mu kubaronsa ibyankenerwa no mu kubashyira mu ishuri cetaveri barundi muhinga radiyo isanganiro urakenuye nawe Pierre Claver barundi mu gisata ca sport kwinonora imitsi ku runo w'Imana niho haba urukino rw'igice cya nyuma ciganwa ry'umupira w'amaguru ku bihugu by'umugabane wa Afrika ubwo rukino rurindiranwe igishika n'abakunzi umupira w'amaguru ruza guhuza igihe c'isaha zitatu z'ijoro gihugu ca Senegal na Egypt yaunde mu gihugu ca Cameroon ari naho hariko habera iryo higanwa rya kane rigira 21 ico gihugu mbere ca Cameroon akabari naco catahukanye kibanza ca gatatu kuri no wa gatandatu ciryo higanwa inyuma yo gutsindira yo gutsindira mu mapenalty igihugu cha Burkina Faso ugo rukino rero rwa nyuma tukaza kuri batangariza ikibiriraho kuri radio isanganiro nino ngaha amakuru twari tubafitiye aciye agarukira mwakoze kuyatega abiri yakoze na Elia Kadogo nubwo yamfashije mu buhinga bw'ibyuma Jerome Hakizimana ariko ndabashikiriza kubwo uruganda rwa Radio Isanganiro ndabikebanuye mubandanye mugira ibihe byiza byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mu ijambo ry'intangamarara umugambi wo gufungurira abana ku mashure washyizweho na leta mu ntumbero yo guhangana n'inzara ku bana bageze kujya ku mashure na cane cane kubatera intege yo kwiyandikisha ku mashure abayatanguye nabo ntibayahebere hagati ugufungura nabi hamwe n'ubukene bifise ingaruka mbi ku bumenyi bw’abanyeshuri kuko ataco baheza ngo bahereze iminwe kubera ko atanga uvuba bafise bigatuma bamwe baheba amashure abinanase nabo n'inzara munda nda bagataha zirayoye ubushakashatsi bwakozwe ku bijyanye n'igurirana ry'abantu no ku magara y'abarundi bwerekanye ko abanyeshuri b'abarundi bagera kuri batanu ku ijana bo mu mashuri y'intango baheba ishuri kubera ibibazo by'ubukene kugira ihangane n'icyo kibazo ni nacyo gituma leta yafashe ingingo yo gushyiraho umugambi wo gufungurira abana ku mashuri yo mu ntara zugarijwe n'ubukene bw'ibifungurwa n'izirangwamwo igiharuro gito c'abitabira amashure uwo mugambi ukaba urangurirwa muri kino gihe mu ntara za bujumbura bubanza c'ibitoke gitega kirundo muyingana ngozi amatohoza y'ikinyamakuru iwacu akavuga ko ishirwa mu ngiro y’uwo mugambi ryatumye ibitigiri by'abanyeshure vyiyongera mu mashure na cane cane abigeme ubumenyi bwarisununuye kubera abana bakurikira mu ishure reka mbere ngo n'amanota yariyongereye gusubiramwo umwaka no guheba amashure ngo byaragabanutse amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru Uburundi na Tanzania byarateye igikumu ku munsi wa gatanu ku masezerano abiri vyandikwa na Burundi Eko Amasezerano ya mbere yerekeye iyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi uvinza musunga tigitega ringana n'ibirometero majana abiri na mirongo umunani na bibiri amasezerano agira kabiri yerekeye kubaka ibivuko bibiri ikwala ku birometero mirongo umunani uvuye i Dar es Salaam ni Katosho ikigoma ibyo bikazofasha mu ruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa bikazonatuma ikivuko ca Dar es Salaam gihema Ku ruhande rwa Tanzania ibikorwa biza byaratanguye byemezwa n'ubuserukira ico gihugu mu Burundi ashikiriza ko kubaka ibarabara ry'indarayi uvinza musonga ati gitega kuzofasha mu iterambere mu by'ubutunzi ku Burundi no kuri Tanzania hamwe no mu bihugu by'akarere ibikorwa byo kubaka gace k'ibarabara ry'indarayi Dar es Salaam Morogoro gafise uburebure bw'ibirometero amajana atatu bigeze kuri mirongo icenda n'umunani kw'ijana ni mu gihe ivyo kubaka gace ka morogoro makutupora hirya y'igisagara ca dodoma bigeze kuri mirongo irindwi n'indwi kw'ijana mu gitondo ca kare cyo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri abadandaza bo mu isoko matadikibara muri komine Ngalula mu gisagara ca kinshasa bashikiwe giturumbuka n'ikiza kitari kimenyerewe gihitana abantu mirongo ibiri n'indwi bagizwe n'abakenyezi mirongo ibiri na bane n'abagabo batatu hamwe n'abaharurwa kuri babiri bakomeretse cyane amakuru yatanzwe n'ishyirahamwe ritanga umuyaga nkuba esineri avuga ko iryo sanganya ryatumwe n'inkuba yaturitse ituma urutsinga runini rutwara umuyaga nkuba ku ibarabara maranda mu gisagara cya matadikibara rucika ibitari gushika y’ibikorwa byo kubaka isoko rya kijambere imatadiki bara biba byararangiye iyo soko y'imatadiki bara ngo ifise utunenge twinshi dushobora gutuma haba amasanganya menshi nk'uko umukuru w'igihugu Kisekedi yabishikirije akaba yatangaje ko vuba afatikanije n'abandi bategetsi bagiye gukora ibishoboka byose kugira ico kibazo gitoroga umuturama mu maguru masha nino ngaha makuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye arangirira mwayateguriwe kandi muyashikirizwa nanje Jerome Akizimana fatikanije na Evariste nziko banyanka mubandanye kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru